Okay, we'll look at first the cyclocartography to the astrocartography. Uh, what did you find as aspects? Итак, какие вы аспекты нашли между циклокартографическими и астрокартографическими планетами? Anybody? Кто-нибудь? Square. Вы, вы мне говорите так, чтобы я могла переводить, потому что я не делала этот пример внятнее. Джип, Юпитер что? Cyclocartography Jupiter uh, and with astrocartography Sun. Какой аспект там? The trine aspect. Это тригон. Он, э, Дэвид говорит, что там тригон. Taurus and Virgo. Телец и дева. Да, конечный результат. Нет, не смещенный. Первый конечный результат, который вам нужен, это... Да, циклокартография... Кас... Cyclocartography sun equals astrocartography moon. Нет, неправильно. Вот, вот здесь какие аспекты вы нашли? нашел. Нептун, квадратуре к Солнцу. Да. Cyclic cartography Sun, equator, square to astrocartography Neptune. Correct. Правильно. This is the only aspect. Это единственный аспект в этом примере. Да. да. And the example of Alexander is out of orb. Out of orbit. Да, без, вне орбиса. 45. 1,45 градусов там орбиса. Итак, на первом этапе единственный аспект между циклокартографическими и астрокартографическими планетами мы только что назвали, да, это Солнце Нептун. You И вы должно быть очень сильно удивились тому, что разница между прогрессивным солнцем и натальным всего 3 градуса. И это не гороскоп ребенка, это гороскоп первой встречи. Речь идет о карте взаимоотношений. Но этот пример дает, дал вам возможность очень быстро справиться с вычислениями. Там два смещенных аспекта. У кого-нибудь получилось два аспекта? Some of them have four. The correct answers are displaced cyclophotography Venus equals astrophotography Venus. Правильный ответ – это смещенная циклокартографическая Венера равняется астрокартографической Венере. Это первый аспект. And the second one is displaced cyclocartography Mars equals astrocartography Mars. И второй аспект это смещенный цикл картографический Марс равен астрокартографическому Марсу. Now, if you've got different answers, Если у вас другие ответы, а еще, может быть, посмотрит and he, he's got four answers, and he's asking you to, to check. Сначала циклокартографию, Ром, ладно, а, чтобы я не путалась. Значит, э, смещенная циклокартография, да? Э, displaced cyclocartography sun. Э, We don't use the displaced cyclo Sun. Смещенное солнце мы вообще не используем, потому что оно очевидно будет совпадать, да? Ну, мы для, для смещения мы используем солнце. Поэтому мы как, как аспект его не используем. Это же расстояние между Солнцем и Солнцем. То есть то, от чего мы э, отталкиваемся, шаг, да. Смещение, мы это не используем. Да, Вообще. да. Могут Еще быть. какой, какой четвертый у вас аспект получился? А у меня здесь, э, ну Солнце с совпало, Меркурий с Солнце не используем. So the fourth example was with the sun. Okay. okay. Uh, the question is about the Mars. What? The Mars displaced is eight. Смещенный цикл Смещенный циклокартографический Марс находится в 8 градусах 45 минутах Девы. И совпадает с астрокартографическим Марсом. Что я бы вам предложил? Если у вас неправильные ответы получились, Because we haven't got much time to discuss this now, а, у нас недостаточно времени на обсуждение сейчас. I suggest uh, tonight or tomorrow you look in the book on page 285 and 286. This example is in this book. я предлагаю вам самим вечером посмотреть в учебнике страницы 282 286. Этот пример, приведенный в учебнике. So you can then check your calculations with the example in the book. И вы сможете 282, 200, 285, 286. 285-286 страницы. And if you have any questions, then please ask me tomorrow. И если у вас останутся какие-то вопросы, завтра утром, пожалуйста, мне их задайте. Now finally for today I'm going to give out an example. И напоследок сегодня я вам дам пример. And if you have time, either tonight or tomorrow morning, и если у вас будет время или сегодня вечером, или завтра утром, я хочу, чтобы вы посмотрели на астрокартографическую циклокартографические карты. This is ну, ну, an ну. astrocartography map for a woman. Точно. Это астрокартографическая карта женщины. So she was born in Moscow and lives in Sverdlovsk? Yes. Итак, она родилась в Москве, а живет в Свердловске. That's where she's got uh, Saturn on the IC. По Свердловску проходит у нее линия Сатурна на IC. Now this person is looking for relationships эта женщина хочет личной жизни, естественно. She wants to find a partner in a Russian-speaking country or in Europe. И она хочет найти себе партнера в русскоговорящих странах или в Европе. She's not interested in America or Ее не интересует ни Америка, ни Австралия what I would like you to do is to look at the astrocartography and the cyclocartography. Мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели астрокартографию и циклокартографию. And choose what you think is the best location for relationships. For what time? Oh, for this time. Yes, yeah? for this time. И выбрали бы наилучшее место для отношений для этой женщины. You don't have to do any calculations. Вам не придется делать никаких вычислений. Uh, uh, вам просто нужно будет вы, выяснить. И вам не нужно будет ставить, делать циклокартографическую, делать наложение циклокартографии на астрокартографии. Здесь все есть. Просто посмотрите э, на одну карту, потом на другую. Что? Ее интересует личная жизнь, ей нужен по... Ей нужен партнер в русскоязычных, на русскоязычных территориях или в Европе. Никакие другие места ее не интересуют. Не обращайте. она родилась в Москве, живет в Свердловске. She was born in Stuttgart, but we'll say that uh, Реально эта женщина действительно родилась в Штутгарте. Okay, we'll say that she's born in Stuttgart, just to be. Uh, we'll say we'll say Stuttgart. She's born in Stuttgart. No, but we told in... that lady too that she was born in Moscow. Yeah, I told her wrong. I know. Yeah. So. Ну вот ваш, ваш вопрос теперь сдвинул Дэвида, он говорит, пусть нехай себе родится в Штутгарте. And she's living in this place here. Stuttgart, Germany. And she living where? The same place. In Свердловск. Yeah. Хорошо, пусть она будет рождена в Штутгарте, а живет она все равно в Свердловске. Да. Why she's living there? No Не-не-не, мы сначала были, что она родилась в Москве, живет в Свердловске, а теперь мы решили ближе к реальности быть. она родилась в Штутгарте, действительно, как и родилась, но живет в Свердловске сейчас. Так, А. а, живет в Свердловске. И ищет себе партнера русскоговорящего. This, this is not a map from a, uh, from a person. It's, it's one of these maps that's been drawn wrong, and I've used it for an example. На самом деле это не реальная карта, это просто одна из, из ошибок. Поэтому ее смело можно использовать в качестве примеров. So it's an example I've just made up. Это вымышленный пример. Uh, Смысл нашей работы в том, чтобы посмотреть на астрокартографию, циклокартографию и найти для клиента нужное место. Now, I realize I've given you quite a lot to do tonight. Uh, и я понимаю прекрасно, что я много чего задал вам на сегодняшний вечер. I would recommend that you uh, do these text questions first. И я вам рекомендую начать э, с контрольных вопросов. А, и картографию для русского бизнесмена сделать. А потом уже переходить к другим примерам. И, и то, и другое мы будем разбирать завтра утром. И сейчас мы должны уже закончить. Uh, мы начнем завтра в 10 утра. До завтра. До свидания.